يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله صدق الله العلي العظيم فرمائي وكأي من केतिरियूं आयतूं आहिनि फिसमावात والأرض आसमान में या ज़मीननि में ज़मीननि में आसमाननि में यम रूहन अलाए हा उन्हनि तां लंघे था वञो गुसरी था वञो पास पोइ आसान वऊम आहिनि हा मोहरदून ऐं उहे उन्हनि खां मोह मोड़ींदड़ आहिनि या लंघे था वञनि या मू लंघे था वञनि माण्हू मतिलबु त इंसानु असांजे लाइ तव्हां जहिड़ा घणेई माण्हू हाणे टिनि क़िस्मनि जूं आयतूं आहिनि अर्ज़ु कयोसीं में पंहिंजो हिकिड़ी आयतूं जेके क़ुर जूं उहे आयूं क़ुर जूं आयतूं अलाह ताला तालनि खे आयत चयो साईं शाह साहिब त अचे त हीअ बैत न बायो हीअ आयतूं आहिनि वञो मन लाइन फिरिया सिंधी पार बि आयतूं आहिनि जेको इंसान खे मैसेज थो मिले हीअ मैसेज आहे अलाह ताला वठां रसूल सलाहु जे लाइ ॿियो जेको आफ़ाक में जेको आहे माना जेको दुनिया में ॾिसिजे थो मौसम थियूं बदिलजनि सिज भिरे थो चंड बिरे थो आसमान ज़मीन ककर छांव पंहिंजो मींहं था वसनि पोखूं थियूं थियनि फसल था थियनि मेवा पचनि था रचनि था हीअ सभई आयतूं आहिनि अलाह ताला जी कुदरतियूं निशानियूं आहिनि हिन खां माण्हू ॾिसनि कोन था तवजो कोन था कनि अलाह जो अहसान नथा मञनि हीअ नेमतूं आहिनि अलाह ताला जूं जेके असांखे खीरु मखण पंहिंजो माखी खाधा पीता अनाज मेवा फ्रूट गो गोश्त हलाल जेके आहिनि खाइण जे लाइ मच्छियूं पंहिंजो सभई शयूं अलाह ताला खलकियूं आहिनि हुन जो ज़िक्र अलाह ताल सूरत नाल में सूरत नहल जेका आहे नेमतुनि जो जी सूरत आहे अलाह तालूं नेमतूं जेके सूरत हमान नेमतुनि जी सूरत आहे रबार केतिरियूं निशानियूं केतिरियूं आयतूं अलाह ताला जूं आहिनि जिन खां तूं कुफ़ कंदो हिन सॼो क़ुर जेको आहे सो हिकिड़े लिहाज़ खां आयतूं थियूं आहिनि हुनखां माण्हू केतिरो कुफ़ुर कंदो के कुफ़ुर कंदो त बसि पोइ हाणे काफ़र थींदो छा कबो कुफ़ान जी नमियत करणी न आहे ॿी अनफसकुम उहे बि आयतूं आहिनि तव्हांजे मंझि अंदर में यानी तव्हांखे अलाह ताला हिदायत हुजे हिकिड़ो इहो स्पिरिचुअल लेवल ते ॿी तव्हांजो हेल्थ जी बॉडी आहे फिज़िकल जेका उहा कहिड़े नमूने सां कमु थी करे जो हीउ पम पम पम पम पई करे हीउ पंहिंजो दिमाग़ु जेको आहे पप बुम बुम बुम ॿियो करे जेको हिते कननि में हथु रखियो त आवाज़ु पियो अचे हीअ जेको सॼी मशीनरी हले पई जेका इंजण अंदर जी खाधे पीता ई हू उहे पिया पंहिंजो रास थियनि उहे पिया पंहिंजो हज़म थियनि हुननि वञा रतु पियो ठहे हुन वञा छा पियो थिए हुन पेशाब हुन हुनजा सॼो एक्सक्रीशन जा सामान सॼी निकिरनि पिया ऐं मशीन हले पई पंहिंजो मशीन जेका आहे जेसि ताईं वञी हली हली दंग करे ऐं यक हिकिड़े ॾींहुं बीह रहंदी जीअं अर्ज़ु कयोसीं बसि पोइ यूर बि पाक जी निशानियूं आहिनि अलाह ताला कहिड़ियूं मशीनूं ॾिसो केतिरा सिस्टम आहिनि डाइजेस्टिव सिस्टम आहे तव्हांजो नर्वस सिस्टम आहे तव्हांजो पंहिंजो ब्लड सिस्टम आहे तव्हांजो हार्ट <laughs> लॻी फलाण छा केतिरा सिस्टम तव्हांजे किताबनि में पढ़ डॉक्टरनि खे वधीक ख़बर हाणे पर डॉक्टर अलहमदिल्ला पोइ इहो ॾिसंदा त पोइ ईमान आणनि था चवंदा हुआ अलाह ताला कहिड़ो सिस्टम निज़ाम ठाहे छॾियो आहे हिन अजब जहिड़ी ॻाल्हि त इहे सभु इहे आयतूं आहिनि पर माण्हू उन ते तवजो नथो करे यम रून अलाए हा जो मतिलबु इहो त हुन खां लंघे था वञो माना ॾिसो वञिजे थो बाग बुस्तान में हिन में हुन में हेॾा बि सुहिणा गुल हेॾा सुहिणा मेवा माण्हू त ईअं पासान थो थी वञे हलियो या वञे थो किथे पंहिंजे अजब जहिड़ियूं शयूं ॾिसनि थियूं पर की माण्हू हुन ते तवजो कनि था त ॾिसो ई हीअ इच्छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे ऐं के असांजे लाइ वरी इअं अख़ियूं ॿूटे हलियो था वञण लिया हाणे तव्हां मूंखे यादि आयो असां ॿिए नंबर किताब में प्राइमरी स्कूल में किताब हूंदो हुन में लिखियलु त अख़ियूं कमु आणियो भाङूं पहिरियों ॿ सबक़ वरी अख़ियूं भाङूं पहिरियों भाङूं छा आहे कमु आणियो भाङूं पहिरियों कमु आणियूं भाङो ॿियो पोइ हुन में किताबनि में की कहाणी हूंदी त हीअं माण्हू हिकिड़ो वञे थो ॿारु जेको आहे सभु ॾिसे थो वाइस ॾिस थो वरी अची घर में बयानु करे थो ऐं हिकिड़ो मुंहिंजो आहे वीचारो <laughs> कुझु कोन थो ॾिसे घर में पुछियऊं स्कूल में पुछियऊं छा ॾिसी आहे घर खां स्कूल ताईं पहुते छा ॾिठी चए मूं कुझु कोन ॾिठो बसि आऊं पहुतो आहियां चए ठीकु आहे हू राम राज जेको सभु हिकु पखी ॾिठा पकड़ ॾिठा जानवर ॾिठा माण्हू ॾिठा गुल ॾिठा फूल ॾिठा बाग ॾिठा बुस्तान ॾिठा माण्हू ईंदे वेंदे ॾिठा हुनजी कहिड़ी हालत हुई अखियूं खोले हलियो उहो असां वांगुरु अखियूं पूरे हलियो हुनखे ख़बर ई कोन पई छा थी हलियो अहिड़े नमूने घणा अखियूं पूरनि असां जहिड़ा जो अखियूं पूरे हलंदा आहिनि ख़बर कोन पवंदी आहे हुनखे धरती ते छा पियो थिए पाक जी धरती ते कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं पोइ इन सेंस में जीअं मरून अलाए हुन खां मोरदून तमामु सुहिणी आयत आहे मूंखे यादि आहे वीचारो हिकिड़ो असांजो दोस्त पंहिंजे बुरूनाई में हुयो पंहिंजे कंसुलेट मुंहिंजा पाकिस्तान हाई कमीशन में हिकिड़ो काज़मी नालो हुअसि की छा हुउसि नालो पोइ उन वीचारी आयत फी मूंखे अञा ताईं यादि आहे अला त ईअं तवजो माण्हू छिकाए क़रान शरीफ़ जी आयुनि हिकु ॿिए जे लाइ मतिलबु माण्हू करे पर ईअं न त माना माॻे कमु जेको आहे सो मुजादलो शुरू थी वञे हिकिड़ो छा चइबो आहे डिबेट शुरू थी वञे हलो त हीअ ॻाल्हि हीअं न आहे माना हीअं न आहे हूअं न आहे हूअं न आहे तवजो अला ताला जे चङाई आयतुनि छिकाइण जी ॻाल्हि सुहिणी आहे सुठी आहे हुनखे खपे माण्हू खे हिक ॿिए जे हिकु ॿिए जो त्जो छिकाइण ॻाल्हाईंदा पर माण्हुनि खे विड़ाइण जी जहिड़ो करण जी त न मतिलबु ई कोन्हे फर्ज़ु कोन्हे को क़ुर पढ़ण ई कोन्हे कोर्ज़ु अलाद इहो फर्ज़ु कोन थियो अलरहमान अलम अल ख़ुरान ख़ल इंसान अलम अलखरा एकरा हुकुम थी वियो फ़र्ज़ु थी वियो एखरा पढ़ पढ़ छा पढ़ गॾह ॾह गाबे वञी पढ़ चा क़ुर पढ़ एकरा विस्म रब जेको लाहींदुसि त थिए उहो पढ़ इहो फर्ज़ु थी वियो पहिरियों लफ़्ज़ जेको आहे सो फ़र्ज़ जो आहे मतिलबु त हुकुम जेको आहे सो फर्ज़ु आहे हाणे हू फर्ज़ु चए थो हीअ छह फर्ज़ आहिनि पंज फर्ज़ आहिनि अलाए कहिड़ा चीज़ निमाज़ जा हीअ फ़र्ज़ ई फ़र्ज़ु कंहिं चयो थो पए त हीअ फ़र्ज़ आहिनि हीअ पिलर्स आहिनि इस्लाम जा हिन ते इस्लाम क़ाबू आहे पर सॼो जेको हुकुम जेको अलाह ताला जो आहे उहो फर्ज़ु आहे निमाज़ चवंदो हीअं वुज़ू करियो हीअं करियो त हीअ फर्ज़ु आहे हीअ फ़र्ज़ु आहे बसि वञी पखी पर हाणे हिन पासे जो पाणी थो चवे उहो त हीअ निमाज़ वुज़ूअ जा रुॻो हीअ फर्ज़ु आहे तोखे फ़र्ज़ु रुगो करणा आहिनि अलाह ताला सेखारियो आहे अथी उल्लाह अथी रसूल रसूल सास में सेखारियो आहे त हीअं पहिरीं मुंहुं धो हीअं पहिरियों धंधण करियो हीअं पोइ वात में पाणी विझो हीअं पोइ नक में पाणी विझो पोइ हीअं मुंहं खे धो हिन पोइ पंहिंजो पंहिंजे हथनि खे धो पोइ पंहिंजो न वाति में पाणी विझो पोइ नक में पाणी विझो पोइ मुंहुं खे धो पोइ ठुटियुनि ताईं हीअ करियो पोइ मसाक करियो पोइ हीउ पेर धो पोइ अहिड़े नमूने सां वक़्तु पंज वक़्तु इहे आहिनि इहे आहिनि इहे आहिनि इहे आहिनि हीअ किथे लिखियलु आहे क़ुर शरीफ़ में फलाणा वक़्ति आहिनि फलाणा वक़्त आहिनि केतिरा वक़्तु आहिनि किथे लिखियलु आहे क़ुर में घणियूं हज़ार शयूं आहिनि जेके असांखे सेखारियूं आहिनि उहे जेकॾहिं असीं अती छॾींदासीं उल्हती रसूल जेकॾहिं रसूल खे छॾियोसीं त पोइ क़ुर जी कहिड़ी हैसियत आहे मतिलबु कहिड़ी ख़बर आहे त क़ुर आहे जो अलाह ताला वठां आयो आहे जेसि ताईं असीं इहा ख़बर न पवंदी त रसूल सलाह थो असांखे ॿुधाए त हीउ क़ुर मूं ते जेको लथो आहे इहो अलाह ताला वठां आयो आहे इहो वई खणी आयो आहे मूं वटि इहो तव्हांखे सेखारण जे लाइ खणी आयो आहे तॾहिं असीं था मञूं त हीउ बराबरि ई क़ुर आहे जेके रसूल सलाहु असांखे न चयो असां पाण त कोन लथो आहे हीउ क़ुर जेको आहे सो असां ते त कोन लथो आहे हा अलाह ताला मोकिलियो आहे मूं ते मोकिलियो आहे सम्झो त अजब जहिड़ी ॻाल्हि माण्हू पर पर हाणे इहो फितरूं वधंदो वञे थो माण्हू जेके आहिनि अजब जहिड़ा अजब वायत क़िस्म जा सुवाल था उथारीनि पंहिंजा भाई था असीं वॾा इंटेलेक्चुअल थी वियूं हलिया असीं वॾा ओकड़ फैम वारा माण्हू थी विया हलिया हिन करे पोइ अहिड़ियूं हद जहिड़ियूं क़िस्म जूं ॻाल्हियूं भला हिन ॻाल्हि खे वधायूं था अॻिते ऐं उहे उन्हनि खां एराज़ हूंदा पासो करे वेंदा उन्हनि खां ॾिसंदा कोन्हनि उनखे समय कोन ईंदी आहे पोइ हुन खां त ॿी जेका आयती अचे थी या बि हीअ आयत जेका आहे तमामु ॾुखी आहे इन सेंस में चए थो को बि माण्हू कोन्हे जेको अलाह में मञे थो सवाइ इन जे जो हू उहे मुशिक आहिनि मुशिक आहिनि शिरक आहिनि शिरक जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा आहिनि हिकिड़ा लेवल शिरक जी जेका आहे सऊं सिधरो अलाह ताला खे अलाह ताला सां ॿियनि खे शरी करणु या ॿियनि खे अलाह ताला सां शरी करणु त हीउ फलाणो ही अलाह जो हिसो आहे या अलाह जो जहिड़ो आहे या अलाह जेतिरा ताक़तूं कुवतूं हिनखे बि आहिनि ऐं हीअ अलाह वारा साॻिया कमु करे थो ऐं पंहिंजो हीउ फलाणो बुत विलात मिनात आहे फलाणा फलाणा फलाणा हीअ बि अलाह आहिनि या ईसा अल जेको पुटु आहे पुट खे एतिरी साॻी कुवत आहे ताक़त आहे जेका पंहिंजो इक्वल आहे जेको अलाह ताला सां हीअ आहे उहा आहे हीअ जिबरईल इस्लाम आहे या छा रुहुल कुद्स जेको आहे सो इहो होली गोश्त आहे इहो बि अलाह जहिड़ो ई आहे हीअ अलाह जी ज़ाल आहे हीअ अला ही मां हीअ फलाणा हीउ तीर आहे पोइ अहिड़े क़िस्म जूं जेके आहिनि ॻाल्हियूं इहो हिकिड़ो त पधरो शिरक थियो हुयो ॿियो ख़फ़ी शिरक आहे हिकिड़ो मतिलबु मुख़्तलिफ़ लेवल शिरक जूं पर ख़फ़ी शिरक जेको आहे इहो जो असीं चऊं त भई हीउ जेको खाधो पीतो मूंखे हीउ फलाणो माण्हू थो पियो ॾिए या हीअ पघार जेको आहे मूंखे फलाणो थो ॾिए इहो जेकर न ॾिए त बुख तुख मरी वञा या हीअ तवकल हीअ जेका ॻाल्हि आहे हीअ हीअ हीअं मींहं जे करे पई थिए या मींहुं अलाह ताला थो असां मतिलबु कंहिं बि ॿी का ॻाल्हि खे जेको चए त हीअ मुंहिंजूं नौकिरियूं या हीअ मुंहिंजो रहण जो हीअ मुंहिंजो फलाण जे करे मुंहिंजी हिफ़ाज़त पई थिए जेकॾहिं हीअ न हुजे त आउं छा हुन करे करियां पर हीअ न हुजे त अलाह त आहे मतिलबु त इहा ॻाल्हि सॼी इहो ख़फ़ी शिरक आहे जो मतिलबु त माण्हू ॿिए खे रिस्क में या तकलीफ़ में या पंहिंजे पाणीअ में उथण में विहण में सिहत में आफ़ियत में दीन में ईमान में ॿिए खे सरी करे इन इहे ॿिया लेवल्स थी थियूं वञनि हलियूं शिरक जूं जेके ख़फ़ी शिरक आहिनि पोइ इन इन माना में पोइ असां वञा को बि रोक कोन्हे रसूल पाक सलाह खां सवाइ जो कंहिं न कंहिं लेवल ते कंहिं न कंहिं टाइम ते कंहिं न कंहिं ॻाल्हि सां असीं भाव त हू ओ फलाणे जे करे हीअं पियो थिए फलाणी ॻाल्हि हीअं फलाणे जे करे हीअं पई थिए पंहिंजो हीउ जेको पाकिस्तान उहो फलाणो पियो हलाए हिंदुस्तान जेको आहे फलाणो पियो हलाए हीअ अकलैंड जेका आहे जॉन की पियो हलाए जेको मुल्क जेको आहे हीउ फलाणो पियो हलाए ली ब्राउन चार्ल्स लेन ब्राउन इहो पियो हलाए की अकलनि खे हिन खां सवाइ बीह रहे सॼी ॻाल्हि हिन जो ओबामा पियो हलाए मुल्क सॼी दुनिया खे सम्झो घणेई पोइ अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि शिरक पर इन ते उलमान घणा तफ़सील लिखिया आहिनि त कीअं शिरक जेको आहे ऐं ईमान जेको आहे सो हिकिड़े वक़्तु कीअं थो थी सघे साॻी दिलि में वग़ैरह वग़ैरह पाण घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि पोइ हाणे ईअं सम्झो त हिकिड़ो खफ़ी आहे शिरक हिकिड़ो जली आहे पधरो आहे पधरे शिरक खां अलाह ताला पनाह में रखे खफ़ी शेख खां बि अलाह ताला पनाह में रखे पंहिंजो अलाह ताला पंहिंजे मुख़लिस लीन ख़ुलूस वारो कुल अलाह अल अल अल अल अल अल अलाह हिन ते आण इहा बि हिकड़ी ॻाल्हि आहे जेका तमामु अहम आहे ऐं हिते हिन सूरत में अफ़ा में नू हाणे हीअ आयत जेका आहे माण्हू अमन में रहनि था अनती गाशुम मिन अज़ाबिला जो अल्लाह ताला जो को جو वटां को چپے अचे जो हुनखे छिपे छॾे गाश गश गश करे ان हुनखे हुनखे सोढ़ो करे विझे मिन الله हिन खां माण्हू अमन में आयल आहे केॾीमहिल अज़ाब ईंदो केॾीमहिल ज़ज़लो ईंदो अलाह वटां केॾीमहिल आफ़त किरंदी केॾीमहिल सुने में सुनामी ईंदी केॾीमहिल फाणो अज़ाब हीअ जेके पधरा ज़ाहिर ॿाहिरि जा धरती जा जेके अज़ाब आहिनि उन वक़्तु माण्हू मरी वेंदो हले ओचितो अफ़ाह में नुंहुं इन खां अमन में आयो माण्हू के के अफ़ाहि में नुंहुं उहे छा अमन में आइन ॿिए दफ़ा आहिनि अन तहती अहम अज़ाब अलाह जो अची पवे इन चिप या जाए अलाह जे अज़ाब जी अज़ाब अलाह ऐं त अची होम सा अथो बाग़त तन या क़यामत ओचि थी अची वञे हली बाग़त तन हीअ बीमार आहे त बसि यकदमि ओछि थी अची वञे ख़बर कोन पए माण्हू सलाह सां ॿुधायो आहे त माण्हू हिकिड़ो पियो खीरु पीअंदो ऐं चप ॾांहुं आणींदो त क़यामत थी वेंदी हली या हिकिड़ो माण्हू फलाणो कमु पियो करे या फलाणो कमु पियो करे हुन कमु कंदे वक़्तु त इहो थी वेंदो क़यामत क़यामत इहो कोन चवंदी अचांव थी तयारु हुजे जाओ हाणे अचांव थो सम्झो कोन इहो कोन थो उन वक़्तु ओचितो अची वेंदी बाग़ तत्न थींदी बि ईअं बाग़ तत्न ओचिती अची वेंदी हली त ख़बर कोन पवंदी त अचे थी साथ साथ माना उहा क़यामत जी घड़ी क़यामत कहिड़ी क़यामत जो माना त आहे उथणु वरी बि हींअर पर क़यामत माना उहो वक़्तु जमि फूक बि दुनिया हीअ ख़तमु थींदी इन सेंस में उहा पर पोइ वरी उहो उहो उहो मौत क़यामत उहा आहे उन्हनि ते वरी पोइ हिसाबु किताबु थींदो पर घणा लफ़्ज़ आहिनि जेके क़ुर शरीफ़ में पोइ उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ मंज़िलूं आहिनि क़यामत जूं उन्हनि खे ॿुधाए थो अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में उन पोइ घणा आहिनि पोइ बहरहाल साथ इनखे साथ उहो वक़्तु आहे घड़ी जेका आख़िरी आहे कॾहिं ईंदी उहा ख़ुदा खे ख़बर आहे उहो क़ुर शिफ़ में केतिरा दफ़ा अची कॾहिं ईंदी माना साथ जेका चओ था त कॾहिं ईंदी पोइ अलाह ताला चयो चओ हिननि खे त मूंखे ख़बर न आहे अलाह खे ख़बर आहे <laughs> ऐं वेठो कोन्ह तव्हां ॿुधायां अलाह पाण वटि रखी आहे कंहिं फ़रिश्ते खे ख़बर न आहे साथ केॾीमहिल ईंदी पर पोइ निशानियूं अलाह ताला ॿुधायूं आहिनि पैगम्बरनि खे उहे निशानियूं रसोल्ला सलाह बयानु कयूं आहिनि त ईअं थींदो ईअं थींदो ईअं थींदो पोइ इहे अहिड़ियूं अहिड़ियूं हालतूं थींदियूं हुन खां पोइ ईअं थींदो उहे ॾह जेके बि निशानियूं आहिनि छा उहो किताबु फित में बि आहे ॿियनि हंधनि ते पंहिंजे सभिनी बुखारी जे सही में या पंहिंजे मुस्लिम जे या फलाणे जे सभिनी उन किताबनि में आहिनि वक़्तु भाख अथन सातवा ॾिनी सातवा घड़ी आहे घड़ी सात माना घड़ी घड़ी उहा जेका ख़तमु थींदी दुनिया उन घड़ी जी ॻाल्हि आहे पोइ थींदी क़यामत जो उथबो बास बादल मौत हुन खां पोइ जेकी असर उन खां पोइ नसर हुन खां पोइ गॾु थियणु हुन खां पोइ हिसाबु हुन खां पोइ ई हुन खां पोइ घणियूं घणियूं ॻाल्हियूं लफ़्ज़ जेके आहिनि से सभु हिकु ॿिए जो यानी हिकु हंधि कोन लिखियलु आहिनि हिकिड़ो मज़मून को अलाह ताला क़ुर शीफ़ में सॼो पखेड़े छॾियो आहे का किथे आहे ॻाल्हि का किथे आहे ॻाल्हि का किथे आहे ॻाल्हि इन करे सा त हित हिते भक्त तनी ईंदी कोशिशि ईंदी बॉम लाइ शरून ऐं उहे सम्झंदा कोन हूंदा कुल हाणे अलाह ताला चए थो रसूल सलाह खे त हे मोहम्मद पाक सलाहु आल वसलम चओ पंहिंजे हाज़ ही सबील हीअ जेको मुंहिंजो तरीक़ो आहे यानी दीन इस्लाम जो मुंहिंजो शरीयत मूं जेका आंदी आहे हीअ जेको तरीक़ो मूं आंदो आहे हाज़ ई सबील हीउ रस्तो आहे सभी लाइ दरख़्तु आहे तौरात में इस्लाम जो नालो दरख़् आहे यानी पंहिंजो दग जंहिंखे चइजे हीअ अलाह ताली ई दग आहे सभी लाइ रस्तो आहे हीअ जेको मुंहिंजो आहे ॿियो मतिलबु त इस्लाम जेके सरेंडर जो नालो तौरात में आहे इस्लाम जी माना बि आहे इस्लामल रहमत वबरकातू उहे बि इस्तेमालु कनि था पंहिंजो हज़ती ईसा अलस्लाम इस्लामल रहमत वबरकातू इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो उहे बाइबिल में आहिनि त्योहरात में बि आहिनि पर जेको हुनखे सबील जेको रस्तो उहो जेको आहे दीन जेको आहे जंहिंखे त पाण चऊं दीन उहो जिन दरख़्तु चए कहिड़ो लफ़्ज़ु आहे हुनमें हिब्रू में त हिते रसुल अला ताला चए थो त हाज़ी सबीली हीउ मुंहिंजो रस्तो आहे हीउ मुंहिंजो रस्तो उहो ई आहे जेको हज़रत इब्राहिम जो रस्तो आहे हरत तूं अलाम जो रस्तो आहे हज़रत मूसा आले इस्लाम जो रस्तो आहे हज़रत ईसा आले इस्लाम जो रस्तो आहे हीउ हिकु रस्तो मुख़्तलिफ़ न आहे पर शरीयत जा के के ॻाल्हियूं शरीयत में आहिनि हुनजे उहो के हुनजे को मतिलबु त के ख़तमु थी वियूं के ॻाल्हियूं बदिलजी वियूं उहे आहिनि पर हिकिड़ी ओवरऑल जेके ॻाल्हियूं सभई आहिनि त अलाह ताला हिकिड़ो आहे क़यामत आहे आख़िरत आहे हिसाबु किताबु आहे ऐं हीअं उथणो आहे हीअ अख़लाक जो तरीक़ो आहे अहिड़े माण्हू नमूने सां माण्हू हिक ॿिए सां उथंदो बीहंदो माउ पीउ जो अदब कंदो हीअ जेके टेन कमांडमेंट्स वग़ैरह हीअ जेके आहिनि उहे कॉमन आहिनि सभिनी ॻाल्हियुनि मंझि ऐं अलाह ताला सां न शरीक करण जी ॻाल्हि जेका कंहिं ॿिए ॿिए जे के शरीक न करणु उहा सभिनी अलाह जे अलाह ताला जे पैगम्बरनि इहो साॻियो मैसेज आंदो आहे तंहिं करे इहो साॻियो मैसेज आहे मैसेज अलॻि अलॻि न आहे को मुसफ़ा मोहम्मद मुसवा सल सम जो हीउ जेको दीन आहे शरीत जेका मोहम्मद जी हीअ क़ुर जेको आहे सो अलॻि न आहे उहा साॻी ॻाल्हि आहे जेका ईसा आल इस्लाम आंदी जेका मूसा आल इस्लाम आंदी पर हीअ मुकमिल आहे अल अखमल योौम अखमल्थ दीन दीनुम पोइ अथमाम त अलह खुमिञामती परज़ीज़तु दीन आहे त हीअ जेको दीन हाणे मुकमिल थी वियो अॻियां पोइ इन करे पोइ मनसूख थी वियूं हलियूं अॻियूं सईतूं जो हाणे लागू न रहियूं उन्हनि ते उहे क़ौमूं न बीठियूं जेकॾहिं बीहनि हा त पोइ न थी आहे हाणे कॉन्स्टिट्यूशन को ठहे थो मुल्क जो हिकिड़ो उनजो अठेतालीह में ठाहियूं हिकिड़ो फलाणो छवंजाह में ठाहियूं हिकिड़ो फलाणो ठाहियूं वरी उणिवीह सौ टेहतरि में ठाहियूं वरी ॿिए ॾींहुं ॿोले पाकिस्तान में त पोइ हाणे मतिलबु त नथो पर पुराणो हले हुन ते केरु बि नथो हले पोइ चवंदो बाबा हाणे ॿियो त कॉन्स्टिट्यूशन ठाहियूं हाणे हर मुल्क में वरी नई नई सही जेको आहे कॉन्स्टिट्यूशन वेठो ठहे रोज़ु रोज़ु पर हाणे हीअ कॉन्स्टिट्यूशन आख़िरी आहे अलाह ताला वटां शरीद जेका मोहम्मद मुस्वा सलाहु जेको क़ुर आहे हीअ हदीस हीअ जेको फिख आहे असांजो इहो आख़िरी शरीयत आहे इन खां पोइ शरीयत ॿी जेका असां अचणी न आहे अहिड़ी जेको आहे हिनखे ओवरवेल्म करे हिन ते हावी थी वञे हली हिन खां बहितरु हुजे इन करे यादि दावा अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में कई आहे सूरत आराफ़ में त हिन खां वधीक हिननि ॿिनि किताबनि खां हिन तौरात खां ऐं क़ुर खां वधीक को सुठो किताबु आहे इंजील जी ॻाल्हि नथो करे इन करे इन करे जो इंजील सॼो ॿियनि माण्हुनि लिखियो आहे हुन त को बि हिकिड़ो लफ़्ज़ बि जेको आहे सो अलाह ताला जो जेको आहे लभंदो आहे अंदरि पर ईअं कोन्हे उहे स्टोरियूं आहिनि जेके माण्हू लिखियूं आहे घासपेल बाय मथी ऐं गॉस्पेल लुका ऐं बसि गॉस्पेल आहे पंहिंजे जॉन जो या गॉस्पेल आहे मार्क जो इहे चारि रखिया अथनि गॉस्पेल बाए मार्क त इहे अलाह ताला वटां कोन्हनि न त हज़रत ईसा आल इस्लाम वटां कोन्हनि त इहे माण्हू लिखिया आहिनि ॿियनि माण्हुनि पोइ उहे पंहिंजे वक़्त ते लिखियऊं कॾहिं लिखियऊं पोइ इहो अलाह ताला जो कलाम न आहे इन सेंस में पर उनमें अलाह ताला जे कलाम जूं ॻाल्हियूं आहिनि अंदरि इन करे इंजील खे अलाह ताला चयो त हुन में पंहिंजो रोशनी आहे हुन में हिदायत आहे हिदायतूं ॻाल्हियूं आहिनि हुन जूं इन करे पर उहो किताब हिन ॿिनि किताबनि खां सवाइ हिन तौरात खां ऐं पंहिंजो तौरात में बि घणी फेर केर जेकी तारीफ़ थी आहे उहा आहे उन उनखे असां रद्द करे बाक़ी जेको बचियल तौरात जेको थींदो त उहो तौरात ऐं क़ुर खां वधीक का सुठी शइ का ॿियो ॿियो को किताबु आणियो था त आणियो त असीं हुनखे फॉलो कंदासूं ताला आहे कोन्ह को थी कोन थो सघे जेको नामुमकिन आहे चवे थो अल्ला ताला फरमाए छॾियो माइदा में तलीओम अखमल दीनुमुल इस्लाम दीन अॼु अॼु जेको <clears throat> परास आदम अलाम खां वठी नू अल इस्लाम खां वठी हज़रत इब्राहिम अलरत इसाक़ज़रत इस्माहील हज़रत याखूबल इस्लाम हुन खां पोइ हज़रति पंहिंजो सुलमान दाऊद जेके बि पैगम्बर अची विया हलिया मूंसा ईसा अल सभिनी खां हाणे मोहम्मद नस्ल ते शरीयत पूरी थी वियूं सभु ऐं पंहिंजो मुकमिल थी वियूं आहिनि हिनखां वधीक हाणे रिवोल्यूशन कोन्ह थींदो इहो ख़तमु ॻाल्हि आहे हिन करे हाज़ी सवेली अदू इलाही अलाह बसीरतन सॼियूं था असीं अलाह ॾांहुं पंहिंजे बसीरत मुत तरीक़े ते यानी असांखे अलाह ताला इंसाइट ॾिनी आहे परसेप्शन ॾिनो आहे बसीरत इहा हिन माना बसीरत ॾिसूं था मतिलबु अखियुनि पधियुनि सां बि ऐं दिलि जे अखियुनि सां बसारत इंसाइट आहे परसेप्शन आहे जंहिंजे मुताबिक़ असीं हीअ परसेप्शन आहे जेको अलाह ताला असांखे ॾिनो आहे हाजी सवेली अदि उल अलाह बसीरतिन आना उहा मानी थबानी ऐं यानी मोहम्मद मुला ऐं जेके मुंहिंजी इतबात कनि था यानी मुंहिंजा मुंहिंजा असहाब सगुरा अबूबर सद्दीक़ रज़ी अला ताली आनो उस उमर बिन ख़िताब रज़ी अलाह ताला आनो उस्मान रज़ी अला ताली आनो अली हैदर करार रज़ी अला ताला आनो अबी तालबई ऐं इहा अशरत मुबशरीन ऐं ॿिया जेके हज़ार लखे जेके असाब सगुर जिन ॾिठो रसोल सलाहु खे पंहिंजे हयातीअ में हुनजी ॻाल्हियूं ॿुधाऊं ऐं फॉलो कयूं जेकॾहिं फॉलो करण छॾे जेको को माण्हू को चए थो ऐं बसि क़ुर थो पुराणो ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा मुसम जी हदीस ते कोन थो हलां अती उल्ला ऐं करियां थो अती रसूल सां मुंहिंजो वास्तो कोन्हे त पोइ तूं इस्लाम जा कोन आई असां इस्लाम जो तुंहिंजो कहिड़ो वास्तो आहे हाणे घणा फितना जेके आहिनि इहे अॼुकल्ह पैदा थियनि था हिन खे हाजी सबीली अला अना मनी ऐं जेके मुंहिंजे पोयां हलनि था मुंहिंजे तरीक़े ते हलनि था जेको मुंहिंजे तरीक़े ते नथो हले उहो मूं मज़ा न आहे बसि रसोला सरासे तरीक़े ते उहो न आहे त पोइ छुटो पोइ जिते आऊं रुॻो क़ुर जे तरीक़े ते आहे मूंखे बि कोन थो वणे क़ुर पंहिंजो हदीस वदीस मूंसां न करियो हदीस आहे मुनकर आहिनि इहे माण्हू उहे मुनकर हदीस जेके आहिनि उन चए थो तुंहिंजो असां वास्तो कोन्हे अञा पोइ मां तबाह आ नी मुंहिंजी तबाहत करण वारा रसूल रसुला साल असाबु सगुर आहे असाबनि सगुरनि वटां जेको असांखे इल्मु हथु आयो आहे हदीस जो मसनत अहमद बिन हम्बल जी मसनत में छवीह हज़ार खां मथे हदीसूं आहिनि जेके मूं पाण ॾिठियूं आहिनि मूं पाण हितां खणी ऐं हुते रखियूं आहिनि अपलोड करे मूं रखियूं आहिनि ऐं हेतिरियूं हदीसूं आहिनि छवीह हज़ार हदीस मुसनत अहमद बिन हम्बल जूं जेके असाबनि सगुरनि वटां आयूं आहिनि औरतुनि वटां मर्दनि वटां ऐं असत उलमवशिन वठां चइनि यार चइनि वठां ऐं पंहिंजे अहल बैत वठां जेके हज़रत अब मुतलब जे ख़ानदान मज़ा पंहिंजे हज़रत अब्बास जे ख़ानदान मज़ा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जे ख़ानदान मज़ा हज़रत अली रज़ी अलाह ताला जे ख़ानदान वजां सभई जेके आहिनि अहल बैत आहिनि उहे सभु सभु हदीसूं जेके आहिनि मुस बि अहमद हाणे वरी चवंदा हुआसीं सभु कंहिं हदीसी कोन था वञूं बसि असीं पंहिंजी ॻाल्हि हिकिड़ो त उहे आहिनि ॿिया चवंदा असीं हीअ हदीसूं कोन मञूं असां पाण जेके ठाहियूं आहिनि उहो असांजा जेके अल बैत हुतां फलाणा आया फलाणा फलाणा भई हिन अल बैत किथां आहियूं हदीसूं हीअ बि घरियाऊं वेठे पंहिंजे घर मञा छा भई साॻियूं ॾिसो त हदीसूं ॿियनि हंधि आहिनि पर को नाला हुननि उन जा कढी छॾिया आहिनि साॻिया बाक़ी तव्हांखे हदीसूं अची वियूं हलियूं पंहिंजो ॿिया माण्हू जेके आहे सभई कन बंदि कयो वेठा हुआ रुगो अलबै चुको आज़ती रज़ी अलाह ताला न हुन वटां सभु तव्हां कया ॾिसूं फलाणे पिजो फलाणे खां फलाणे मतिलबु त हिकिड़ो फितरियूं हिकिड़ो पैदा करे छॾियऊं जेको क़यामत ताईं इएं पियो हलंदो अल अलाह ताला मक़सदु पंहिंजी फरमाए ऐं तमामु ॾुखी ॻाल्हि करे छॾी अथऊं सुहान अलाहिन मुशरकिन अलाह पाक आहे ऐं मुशकनि में कोन आहियां ईअं चओ मोहम्मद मुला खे अलाह ताला फरमाए थो त इहे चओ माण्हुनि खे ममा नामिन कबलिक इलाहन मिन अल आरा हीअ जे चवनि था आणींदा त हीअ त असां जहिड़ो आहे असां वांगुरु माण्हू आहे त अलाह ताला चए थो मूंखां अॻु में त तोखां अॻु में बि जेके असां मोकिलिया हुआ पैगम्बर उहे तो जहिड़ा ई माण्हू हुआ उहे को फ़रिश्ता कोन हुआ उहे हिन गोखो ओॾामंदा हुआ आसमान ज़मीन ते तूं वांगुरु हलंदा धरती ते ॿिनि टंगुनि ते रज़ुल इंसानु हुआ तो जहिड़ा कबील की इलाह रिजॉलनि रिजॉल पिल रज़ुल जो रज़ुल जेको निकिरे थो माण्हू माण्हू इन करे जो ॿिनि पेरनि ते हले थो ॿिनि टंगुनि ते हले थो इन करे उहो रज़ियल आहे रज़ुल जेको आहे व हैसियत वारो आहे इन करे जो अप राइट आहे ॾिसे थो आसमान ऐं ॿिया जेके रिस्क जेको आहे ॻोल्हे थो आसमान वटां ऐं जेके ॿिया जानवर आहिनि उनजी सिसी हेठि थी थिए इन करे पंहिंजो खाइण जे लाइ हेठि पंहिंजो धरती ॾांहुं ॾिसनि था अलाह ताला ॾाढा मथां मथां इहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि सभई कहिड़ी ई इलाही असां वही कयो आहे तोॾां मोहम्मद न सलाहु खे अलाह ताला फ़रमाए थो त असां इहो पैगाम जेको आहे अॻ में बि जेके मोकिलियासीं उहे वही कयासीं असां पैगम्बरनि ते नूही आलिल क़ुरा शरनि वारा मेरा अंदड़ हुआ माण्हू भले उन्हनि उन्हनि खे असां मोकिलियोसीं इहो पैगाम उन्हनि मोकिलियो आज़त मूसा अल इस्लाम या नूह अल इस्लाम इब्राहिम अल इस्लाम इसाक़ु अल इस्लाम इस्माहील इस्लाम सभई असां जेके मोकिलिया नबी दाऊद अल इस्लाम सभई ईसा अल इस्लाम सभई मोकिलियासीं या त नूही खे वई कयोसीं असां वई आयो आहे वई छा आहे मतिलबु त टिनि तरीक़नि जी वही आहे पंहिंजो अलाह ताल फरमाए शुरा में त या पाण डायरेक्ट ॻाल्हि करे जीअं मुसाल ॻाल्हाई या रसोल्हास सां महाराज ते ॻाल्हाईं या पंहिंजो परदे जे पोयां ॻाल्हाए या पंहिंजो छा चइबो आहे जबरईल इस्लाम अचे ऐं उहो अची ॿुधाए त अहिड़े नमूने सां टे आहिनि तरीक़ा आहे फलम यसी फिलायत फ़इ कई फ़क़ान आकबत लज़ीन मिन क़बलेम छा धरती ते सैर न कयो अथनि जो ॾिसनि त कहिड़े नमूने सां आख़िबत जेका हुनजी थी आहे हिन खां अॻे क़ौमूं हुयूं त हिनखे कहिड़े नमूने सां असां हलाकु कयो जिन न मञियो ऐं जिन रसूलनि खे धुतकारियो ऐं उन्हनि खे न मञियाऊं ऐं जेको कुफुर कयूं त पोइ कहिड़े नमूने सां असां उनजी आकबत कई पछाड़ी कहिड़े नमूने जी कई आकबत माना पछाड़ी मिन क़बलेम परदारु आख़िरत ख़ैरु लिलीनत थकओ अफला तैकलून ऐं आख़िरत जो घरु जेको आहे यानी जन्नत जेको आहे सो सुठो आहे बहितरु आहे लिल अज़ीन थको उन्हनि जे लाइ जेके तकवा ऐं परहेज़गारी अख़्तियार कनि था उन्हनि जे लाइ उहो घरु आख़िरी सुठो आहे अफ़ला तैकलून अञा छा ताईं अक़ुलु न वठंदव यानी तव्हांखे अक़ुलु कोन थो अचे या सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि इहा ॻाल्हि हथ ज़नू वन हम कद सर जेका असांजी नसरत मदद जेका स ईअं थी पहुचे जो मायूस था थी वञनि हलिया जेके क़ौमूं रसूलनि खां या रसूलनि मायूस था थी वञनि ॿई माना डिस्कस कनि था पंहिंजा मुफ़सरीन पर वधीक वाज़ सुठी सुहिणी माना इहा आहे त क़ौमूं मायूस थी वञनि रसूलनि खां त रसूलु आंदो आहे पर असांखे त अलाए विधे थो जे तोखां अॻु में मूंसां साउं चयऊं त तोखां अॻु में बि असीं अहिड़ी हालति में हुआसीं तूं आयो आहीं त असांजो कमु वधीक ख़राबु थियो आहे फ्रॉन जेको आहे असांखे वधीक ज़ुल्म थो करे अहिड़े नमूने सां पोइ माण्हू वीचारा जेके मायूस थिया त अलाए हीअ जेको पैगंबर सां ॻाल्हि करे थो उहा अलाए सची बि आहे अलाए कोन आहे अलाए वेठो असांखे असां मिली हीअ ॻाल्हि करे ऐं असांजो छा थींदो कहिड़ो अशर थींदो पोइ उन वक़्तु अलाह ताला जी ह त आज़ रसुल उहे उहे रसुलनि खां मायूस थिया या रसुल मायूस थिया बू त असां सां कूल ॻाल्हायो वियो आहे उन वक़्तु नुसरत नसर हुन ते नुसरत आई अला ताला जी मन शाह पोइ जंहिंखे असां चाहियोसीं तन खे निजात ॾिनीसूं ॾिनी वई ऐं वॾा युरु बासण आहे अनिल कॉमिल मुजरिमीर हाणे हिते बीहूं था इनशा وفي آخر میں پڑھنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وحفظنا وعدنا الى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين